No, no una cosa. No sé por qué no es, más este Es Que no morja? Es que es una un mal eh? Es que eso no bien, papá? papá Un almorza y después a hora de dinar está más blanco que se yo Hombre, la menjar más fuerte tiene que ser la del matí. y la menos fuerte la de la nit. y tú haces todo al revés. canvia la merda i me'n vaig a,